Bai, beraz, eh, gira klase guzia, amalau gira, eta beraz izan gira profesional eh, ikusten, deitu ditugu, igorri ditugu mailak, eta jakiteko ea ditena aldiren eh, egun hortan. Zon baitzuk zintzutzen, beraz deitu ditugu beste batzu, eta orotara gira berrogoita amar bat, ofizio hainitz hor dira, present. Hor diren uh, ofizioak, uh, bat dira hainitze, laborari, uh, arakina, argina, um, jurnalistak, pompirak, jandarmak, uh, medikuntzan uh, direnak. Euh, ofizio guztiak presen dira euh, egun hortan. Laguntza hainitzukan dugu, euh, baginituen uh, fitxak, uh, ukaiteko kontaktuak, eta baginituen deitu, baina baginituen uh, deia uh, lista batzu, prest. Gero kolegioko ikasleen gara, John Berdan, nola egin duzi urratsoi? Eh, beraz, listoak ditu kontaktu, uh, kontaktuak hartu uh, kolegioek ilan, zuzendariekin, eta baditugu horotara amak bat kolegio hor direnak uh, ostirale honetan. Berba, burraso bat zuere diten aldira? Bai, bai, denak diten aldira, burrasoak, aurrak, bali zute galderak.